pri la uso de comoi en aparta situacio. Ecte quelcae monatoi, eble ecte pasintan jaron, mi perceptas che in WhatsAppai gruppoi, ne nur en esperant sed ancao en portugal lingvai, multae partoprenantoi ne usas comon en situacio en quiu gi cutime, grammatice cae logice postulate, estas usata en ciui lingvoi cuin mi conas. Mi scias che in whatsappae messagioi one simpligas la lingvon. One usas in la ordinara lingvo nicotimain malongigoin. Exemple, moso jo, anstato messaggio, cae ofte ec nur bild simboloin. Tamen, tio ne pravigas la ne uzon de comoi in situatio in quo mi opinias gian mancon tre stranga. Pri quo situatio o afero temas? Pri la vocativo. Quo estas vocativo? La piv, caso in iui lingvoi, esprimanta la alparolatan personon. Tamen ne temas nur pri aparta caso, sed tutte generale pri la alparolata personon. Ciu ancon vi perceptis, eble pli frue ol mi, cen multae whatsappae messagioi one ne apartigas la vocativon per comoi? Exemplo de frasoi. Herbert, ciu vi aparto en la congresso? Mi esperas che vi ce estos la renconticion Maria. Ciu vi cias Petro ki ocasos la renconticio? Laula grammatico de multa lingvoi, tiae frasoi estas erarae, char mancas la como. Oni povas diri, che la grammatico ne gravas, cae che la frasoi estas bone compreneblae sen comoi. Tamen, unue, oni usas comoi ne nur char, au ciam, ili estas postulata de la grammatico, sed ancao per substreci mal longain pausoin dum el parolado. Due, quantcam generale oni comprenas la frasoin, in quelcae situatioi oni besonas pensi almeno dum partum de secundo pri la senso de la fraso. Exemple, in la lasta exemplo, oni eble demandas sin dum momenteto su Petro esas la obiecto des cias, cae su la sendinto de la messaggio ne forgeses la no finagion de la obiecto. Trie, povas ocasi situazioi in cui la senso de la fraso facte ne estas clara. Foie mi ricevis messagion cion mi comence tutte ne comprenis. Mi ne memoras la exactan frason, sed gi esti simila al jena. La afero Herbert estas tre complica. Mi demandis min, ec mal tranquilliginte, pri cio afero temas, ecte ciam mi esas implicita in io complica, eble dangera afero. Poste mi pensis, che tia afero ne existas, cae mi comprenes che la sendinto volis diri, Herbert, la afero esas tre complica. O, oh, la afero esas tre complica, Herbert. O, oh, la afero, Herbert, esas tre complica. Tamen, cion mi comprenes comence? la afero Herbert estas tre complica. Tio estas, existus iu afero nomita au titolita Herbert. Kiel existas la afero Lanti, Cotopo? Cae do existus iu dosiero primi? Concludo. In quelcae situatioi nepre necessas apartig la vocativon diste la resto de la fraso. Cae in ciui situatioi la grammatico postulas tion, cae mi persone recomendas la uson, cae shatus vidigin, la comon, antau, au, cae post vocativoi.